o'n to'qqizinchi bob buning bilan vali platus hazrati aysoni qamchilatdi lashkarlar tikan shoxlarini o'rib bir toj yasab hazrati aysoning beshig'a kiydirishdi ondin uningga shahona so'sin ranglik to'n kiydirishdi ular yana uning oldiga kelishib yoshsun yahudiylarning podshoyi deb masxira qilishib uni qochotlashdi vali pilatus yana ordusidan chiqib xaloyiqqa diqqat uningdan hech qandoq jinoyat topamg'anligimni bilishinglar uchun uni sizlarning oldinglarga elib chiqaman dedi buning bilan hazrati ayso beshidagi tikanlik toj va uchsidagi so'sin rangli to'n bilan toshqirga elib chiqildi vali pilatus ularga mana u odam dedi oliy ruhoniylar va ibodatxona qorovulari hazrati aysoni ko'rib uni krestga mixliting krestga mixliting deb voqirashdi uni o'zinglar mixlanglar men uningdan hech qanday jinoyat topamadim dedi pilatus yahudiylar bundoq deyishdi bizda shundoq bir qonun bor shu qonunga asosan u o'zini xudoni o'g'li deb ataganligi uchun o'ltirishga tegishli vali platus bu so'zni anglab texmi qo'rqib yana o'rtasiga kirib hazrati aysodan san zodi qayerdan kelding deb so'rdi hazrati ayso javob bermadi san manga gap qilmamsan seni qo'yib berishga huquqim bo'g'nidek kristga huquqim borlig'ini bilmamsa dedi vali pilatus sizga arishdan berilmagan bo'lsa manga nisbatan hech qanday huquqingiz bo'lmagan bo'ladi shuning uchun meni sizga topshirib bergan odamning gunohi teximu ig'irdir dedi hazrati ayso shuning bilan pilatus hazrati aysoni qo'yibyotmoqchi bo'ldi lekin yahudiylar bu odamni qo'yibyotsangiz rim imperatorining do'sti bo'lmagan bo'lasiz kim o'zining podshoyi desa u kishi imperatorga qarshi chiqqan bo'ladi deb cho'qon selishdi vali pilatus bu so'zlarni anglab hazrati aysoni toshqirg'i chiqadi va tosh yotqizilgan ho'yla aromi tilida g'abota degan yerdiki hukm chiqirish o'rnida o'ltirdi u kuni o'tib ketish heyitining g'aribisi bo'lib soat o'n ikkiga oz qolgan edi vali pilatus yahudiylarga mana bu sizlarning podshoyinglar dedi yo'qting yo'qting uni kristi mixlitim deb voqrashdi yahudiylar meni <laughs> podshoyinglarni kristi mixlabsin demsizlar dedi vali pilatus oliy Руханила, rim imperatoridan boshqa podshoyimiz yo'q deb tovlashdi buning bilan hazrati ayso vali pilatusning buyrug'i bilan креске mixlanishga topshirildi lashkarlar hazrati aysoni elib mangdi u o'z kristni dumbisiga otib bosh so'ngak aromiy tilida golgota degan yerga bordi ular uni shu yerda krestga mixlab krestni tikladi hazrati aysoning ikki tarafida yana ikki jinoyatchi bor bo'lib ularmi uning bilan tang mixlandi hazrati aysoning kresti ikki jinoyatchining o'ttirsig'a tiklangan edi vali platus taxtiga nosirallik ayso yahudiylarning podshoyi deb yezib krestga ostirib qo'ydi taqsidagi so'zlar ibroniycha lotincha va grekcha uch xil yezda yozilganligi hamda hazrati ayso muxlangan ya shaharga yaqin bo'lganligi uchun nurg'un yahudiylar taqsidagi so'zlarni o'qigan edi shunga yahudiylarning oliy ruhoniylari vali platusqa yahudiylarning podshoyi deb yozmang o'zini men yahudiylarning podshoyi degan дәпизің, дейшті. Бірақ, Вали Плац улаға, яздығынымны яздым, деді. Ләшкәрлі Хәзреті Әйсаны крескі мұқылғандың кейін, оның киімлеріні еліп, төрткі бөліп, әр бірі бір үліштен елішті. Тонының ішідікі ұзын көңіләкні мұ елішті. Бұл көңіләк tikilmegan bo'lib ustidan ostiga bir yurish to'qilgan edi shuning bilan lashkarlar bir biriga buni yirtmay chak tortishayli kimga chiqsa shu osin deyishdi buning bilan muqaddas yozmalardiki mo'ni so'zlar amalga oshirildi to'nimni bo'lishdi ular ko'ngligim uchun totishdi chakla darvaqa lashkarlar shundoq qilishdi hazrati aysoning krestining yinida onisi onisining singlisi klopaning ayoli maryam va majdallik maryamlar turatdi. hazrati ayso onisi bilan o'zi yaxshi ko'radigan shogirdining birga tug'anligini ko'rib onisiga: ona bu sizning o'g'lingiz bo'lsin dedi keyin shogirdiga bu sening onang bo'lsin dedi shu vaqtdan e'tiboran hazrati aysoning u shogirdi maryamni o'zining uyida turg'izdi hazrati ayso hamma ishlarning tamomlanganligini bildi ondin ustidan dedi buning bilan muqaddas yozmalarda yozilgan so'zlar amalga oshirildi u yerda arzon uzum sharobi bilan to'ldirilgan bir ko'p boy edi ular uzum sharobga chilangan bir parcha bulutni lepakkul g'o'lig'i bog'lab hazrati aysoning og'ziga uzatdi hazrati ayso uzum sharobini tetgandan keyin tamom boldi dedi de beşin tüven çürüp jon berdi u kuni o'tib ketish hetining harpisi edi bu het dam ilish kuniga to'g'ri kelgan edi yahudiylar krestga mixlanganlarning jasitini dam ilish kunida krestda qoldirishni to'g'ri topmaydi shunga yahudiy oqsoqollari jasadlarni krestdan elib ilish maqsadida vali platustin mixlanganlarning tezroq o'lishi uchun ularning putlarini cheqib etishni talab qildi shuning bilan lashkarlar berib hazrati ayso bilan billa kristga mixlangan yilqi ikki odamning putlarini cheqivatdi lekin hazrati aysoga kelganda uning allaqachon o'lganligini ko'rdi shuning bilan uning putini choqmidi biroq lashkarlardan biri uning biqinig'i naysini sanjividi shu on qon va suv eqib chiqdi sizlarni ishonsin deb buni ko'rguchi guvohlik berdi buning guvohligi haqdir ko'rguchi o'zining aytqanlarining haq ekanligini bilidu. bu ishlarning hammasi muqaddas yozmalarda uning bir tal so'ngikimu sunmaydi va ular o'zlari neyiz sanchigan odamga qarshi qoldi deb oldin aytqanlarni amalga oshirdi bu ishlar yuz bergandan keyin aramatiyalik yusuf hazrati aysoni dafn qilish uchun vali platusdan uning jasadini ilib ketishni talab qildi yusuf hazrati aysoning agashkuchisi edi lekin yahudiy oqsoqollardan qo'rqqanidan buni maxfiy tutatdi vali pilatus ruxsat bergandan keyin yusuf berib hazrati aysoning jasadini krestdan tushirib elib ketdi burun bir kechisi hazrati aysoning yiniq chagan nikodimu jasadga chochidigan sabri oralash murmakki degan dori darmondan o'ttiz necha kilo elib yusuf bilan birga keldi ikkilan hazrati aysoning jasadini yahudiylarning dabni qilish odati bo'yicha dori darmonlarni chechib kandi raq bilan o'rab kepallidi hazrati ayso kirisi mixlangan yerda bir bog' bo'lib bog'ning ichida texi hech kim qo'yilmagan yangi bir o'nkirgarlik bor edi bu kun heytning g'orpisi ham bu yerlik yaqin joyda bo'lganligi sababidan ular hazrati aysoni shu yerga dafn qildi